savus acis vērst uz Jēzu Kristu šodien, uz to, ko viņš izdarīs mūsu dzīvē. Ka mēs arī varam lūgt šeit, ka mēs varam pacelt savus galvas. Pēc es gribu ceļamies kājās, slavēsim, slavēsim mūsu kungu. Jā, Dievs, tiešām paldies Tev. Paldies Tev tiešām, kungs, ka mēs varam būt šeit šodien, Dievs. Paldies, ka tas ir Tavs labais prāts, ka mēs Tavu draudz nākam kopā ka mēs nākam kopā vienā prātā, vienā garā, Dievs. Paldies, Jēzus, ka Tu esi šeit, ka Tu esi dzīves. Paldies, kungs, ka Tu zināji jau arī šo mirkli, ka mēs būsim šeit. Paldies, kungs, ka Tu esi varens. Paldies, Jēzus, ka Tu nomiri par mūsu grēkiem un augšām cēlēs. Paldies, Tev, Dievs, tiešām, ka Tu mums dāvini glābšanu, ja mēs nākam pie Tevis un nožēlojam savus grēkus un sakam, Jēzus, nāc manā dzīvē. Amen nāc manā dzīvē, Dievs. Vainu dod, piedod man. Tāpēc mēs, kungs, Tev gribam slavēt par to šodien, par to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs, par to, ka mēs esam izglābti, Dievs, par to, ka Tu mums dāvini mūžīgo dzīvību. Mēs to gribam slavēt par to, ko Tu esi darījis jau šodien mūsu dzīvēs. Tu esi mūs atbrīvojis no grēku vārdas. Tu mūs esi izcēlis no tiem dubļiem, kur mēs bijām. Paldies Tev, kungs, par to. Mēs Tev slavējam, mēs Tev godinam, Jēzus. Tu esi vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Paldies Tev. Paldies Tev par visu, ko Tu dari mums. Paldies Tev. Jēzus vārdā. Amen. Spēku saņemsim gaidot uz to, un mēs gaidīsim uz to, un mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot holy. kungs, mēs lūdzam, lai, lai šis vārds, kungs, ir tas, kas tiešām atdala to, kas ir derīgs, un no, no tā, kas nav derīgs, kungs, ka mēs pieņemam visu, kungs, kas no tevis ir. Dievs, jā, palīdz mums saprast, dod mums šo atziņas vārdu, gudrības vārdu, kungs, dod, ka mēs tajā iedzināmies, tajā paliekam, kungs, ka tas ir dzīves mūsu ikdienā, Dievs, ka mēs izējām ārā šīm durvīm, kungs, un mēs redzam, kungs, ka tas joprojām darbojas un ir tāds pats. Tās, lai Tev viss gods un slavums, lai Tavs vārds ir paaugstināts šeit, starp mums arī šodien, Jēzus vārdā, lūdzu. Amen. Ko šodien mēs nedaudz ieskatīsimies tajā, kas ir mūsu ikdienā, ko mēs redzam, un nu, tā ir gan uh, diena, tā ir gan nakts, tas nozīmē gaismu, tā ir tumsa, tā ir mūsu redze. Jā, jo tas ir saistīts ar mūsu ikdienu. Mēs dzīvojam, uh, mēs plāvam redzam, uh, gan gaismu, gan arī ir kāds dienas laiks, kad mēs guļam, tad mēdzam tā darīt, un, un tad arī ir tumsa. Un arī šodien es vēlos, ka mēs nedaudz iezināsimies tajā, jo es ticu, ka Dievs uh, mums vēlas arī to atgādināt par to, kas notiek apkārt pasaulē. Un patiesībā patalpa pasaulē, lai cik mēs arī redzētu daudz gaismas, jau liela daļa ir tums. Un šeit es nerunāju tikai par to tums, kas ir naktī, kad, kad, uh, kur iestājās pēc ceļa satiksmes noteikumiem pusstundu pēc krāsas, <laughs> par to tums nē. Un, un kur izgājas pusstundu pēc rītausmas. Bet es runāju par to tumsu, kas ir tiešām tums un kas ir garīgā tums. Un tā patiesībā ir tā, kas valda šajā pasaulē. Sātans, mēs zinām, viņš neguļ, viņš joprojām staigā apkārt kā laura ugams un, un tā viņa, tā viņa pozīcija ir tāda, ka viņš vēlas ik vienu cilvēku, lai viņš savā prātā, savā garā paliek tumsā. Tā, tas ir viņa mērķis. Un, uh, Tāpēc arī mēs zinām, ka šeit apkārt uh, valda diezgan daudz tumsas. Bet tāpat laikā Dieva vārds Efeziešiem 6.12 mums atgādina, ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām. Šīs tumsības pasaules valdniekiem. Ah, jā, un pret ļauniem gariem pasaules galvām. Tātad, lai cik mēs arī būtu um, redzīgi vai neredzīgi ar savām fiziskajām acīm, Tad mums ir jāsaprot, ka garīgi mēs vienalga esam pret šīs pasaules, pret šīs tumsības pasaules valdniekiem un varam. Un, un tā ir patiesībā, mēs nu, patās piedzīvojam svētkus, pilsētas svētkus. Kam, kamēr ir diena, kamēr ir gaišs, uh, liekas, ka pa lielam cilvēki uzvedas viss kārtībā arī, nu, nav nekādas tādas uzkrītošas lietas, kas kas šķist kā tumsība. Ja mēs šodien runājam par tādu tumsību, tad liekas, eh, jā, protams, varam atrast visu kaut ko, bet tikai, ka iestājās nakts, tikai, ka iestājās tums, cilvēkiem dodās drosme un pārliecība, ka viņas nevis neredz. Un ka tumsā visas šteles notiek. Un tā vienkārši ir. Un, un cilvēki kļūst drosmīgi un sāk uh, pakļauties tai tumsas svarai, par ko mēs arī lasām, par ko mēs iestājamies. Ja? Ne pret miesu un asinīm, lai mēs arī to redzam ar savām acīm fiziskajām, tad tomēr mēs, mums ir jāapzinās, ka mēs stāvam pretī garīgi, pretī garīgi. Tātad. Raudu, raudu grāmatā rakstīts ir bēdas mums, ka esam grēkojuši. Tādēļ mūsu sirds ir gurdena, mūsu acis kļūšas tumšas. Bēdas mums, ka esam grēkojuši, Un šeit mēs atklājam to, ka grēks ir tas, kas aiztais mūsu acis. Un šeit jāsaprot atkal, ka tas nav runa par fiziskām acīm. Ne katrs fizisks grēks mūsu, mums izdur acis, bet garīgi noteikti mēs paliekam akli līdz ar grēku. Un uh, Dievs savukārt Pāvēlam uzrunā, un viņš viņu sūta. Uh, viņš viņu saka, ej pie tautām, jo tev būs jārunā uz viņiem, un tur rakstīts precīzāk apstīt darbos, uh, es tevi sūtu, ja es saku Pāvēlam. Atvērt viņu acis, lai tie atgriež no tumsas gaismām no sātana varas pie Dieva. Un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svētajo pulkā. Un šodienas tā galvenā rakstiet, ko es vēlos mēs kopā atkarāt, kopā arī lasīsim, ko mēs iedzināsimies, būs no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Marka 10, 46 līdz 52. Jā, tātad paturam prātā šo šo tumsu, kas ir nevis fiziska tumsa, un šo aklumu, kas ir nevis fizisks aklums, bet garīgs. Un Marka evaņģēlijas 10. nodaļa no 46. līdz 52. pantam. Un tur rakstīts ir šādi. Un tie nāk uz jēgu. Un viņam ar saviem mācekļiem daudz ļaudīm no jēgas izējot. Timēja dēls Bartimēs, kāds atlas nabaks, sēdēja ceļmā un izdzirdis, ka tas esot jēgas no nācerēts. Viņš sāk savu un sacīja, Jēzus, tu Dāvid dēls, apžēlojies par mani. Un daudz to apsauc, lai paliek klusu. Bet tas jau vairāk brēc, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājies sacīja, attaiciniet viņu. Un tie aicināja aplo un tam, tam sacīdam, turi drošu prātu, celies, viņš tevi aicina. Un savu apmetni nomec, tas cēlās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aplēs viņam sacīja, rabuni, ka es varētu redzēt. Un Jēzus tam sacīja, ej, tev ticība, tev palīdzējusi. Un tūdēļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu viņam sekoja. Kad cilvēks ar mašķi rokā iet uz upi, vai ir jautājums, vai viņš ir pēc ziemas iepām? Diez vai. Ja, kad cilvē, mēs redzam cilvēku pārtiks veikalā, diez vai jautājums kaut kāds cits, visdrīzāk viņš gribētu ēst, nopirkt kaut ko tādu. Protams, pārtiks veikalās mēs daudz ko varam šodien, šodien atrast, bet šeit mēs redzam pie Jēzus nāk cilvēks, kurš ir aklas. Nepārprotam aklas. Jo tur ir cilvēki drūzma, cilvēks no malas sauc, jo viņš neredz pats, kur aiziet. Un uh, viņš atnāk pie Jēzus, Un interesanti, ka Jēzus viņam uzdeva jautājumu. Ko tu gribi? Ko tu gribas tad dara? Varētu būt, ka tu negribi nemaz redzēt. Tāds jautājums arī varētu būt. Bet nevelti, es esmu pārliecināts, Jēzus prasa aklēni, ko tu īsti gribi? Jo ziniet, kas notiek? Ja šis aklēns būtu palicis akls, viņa dzīvē neizmainītos nekas par vēlam. Viņš turpat arī palicis savā vietā. Es pieņemu, ka Jēzus jau ar tādu nolūku viņš arī prasa, vai tu tiešām vēlies kļūt redzīgs. Jo, ja tā notiks, tas izmainīs tavu dzīvi. Ja tu kļūsi redzīgs, tas izmainīs tavu dzīvi. Un līdzīgi ir ar mūsu, ar mūsu ticības dzīvi. Kad mēs bez Jēzus, mēs patiesībā esam akli. Bez Jēzus mēs esam akli, mēs neredzam patieso gaismu. Mēs neredzam, mēs neesam atzinuši to patiesību. Un līdz ar to, ja mēs neesam atgriezušies no saviem grēkiem, ja Jēzus nav mūsu kungs un glābējs, tad mēs vienalga savā ziņā garīgi, ne fiziski, esam akli un esam līdzīgi šim aklajām nabagam. Nevēl te teiks, ka Jēzus ir šī, šī vislielākā bagātība. Šis, šis apslāptais darbs, ko mēs meklējam kā cilvēki, ik viens patiesībā savas dzīves laikā. Visdažādākās vietās, lai kur mēs arī būtu, lai kā mēs arī būtu. Ir šī vieta, ko neviens cits nevar aizpildīt. Šī ticība, šī, šī vieta, kas ir paredzēta Dievam. Un šis darbums, kas ir jāatrod ikvienam. Un cilvēki aizpild daudz ko, ar daudz lietām mēs cenšas to aizpildīt. Un mēs tāpat tā savā ikdienā, pat kā ticīgi cilvēki, mēs arī varam savu, savu ikdienas savu piepildīt ar lietām, cenšoties vēl rast kādu darbu gandarījumu. Domājot, ar to nav pietiekami. Mēs esam atraduši pašu dārgāko, visdārgāko, kas viņam var būt. Un mums liekas, man vajag vēl kaut ko, man vajag vēl kaut ko. Vēl pietrūkst, vēl nav pietiekami. Un patiesībā mums ir teiks, ka ar Jēzu mums ir gana. Un arī, kad Jēzus ienāk mūsu dzīvē, kad mēs atgriežamies pie Dieva, tam ir tas rada gribot, negribot, tas rada rosību mūsos, tas rada izmaiņas mūsos. Ziniet, svētais gars, kad viņš sāk darboties, nekas tur nepaliek tāpat. Viņš visu laiku mūs pamudina. Cits varbūt to uh, izskaidro, kā, kā kad sirdsapziņu uzrunā. Bet ir skaidrs, kad mēs nākam, atgriežamies pie Dieva, tad svētais gars nāk mūsos. Un viņš mums neļāva vairs dzīvot tā, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim. Un, jo, pēc gaisma ir laba lieta. Kur pirms tam, liekas, mēs dzirdējām, nu, panāk šeit no priekš, arī līdzīgi bija par gaismu. Kad cilvēks tuvojas gaismai, šķiet, nu, to vajag, ikvienai radībai vajag gaismu. Ja mēs zinām visu fotosintēzes procesu un skābekļu un visu tā tālāk, lai viss augtu un veidotos, ir vajadzīga gaisma. Bet, kad mēs nākam tuvu gaismai, tad sāk parādīties visas lietas, kas, ir, kas varbūt nav tik patīkams. Ja, tad, kad uzliek, kad mēs skatāmies kaut kādu lapu, parastu lapu no koku noplūcam un skatāmies arī pret saulu, apmēram, Mēs jau redzam to struktūru, to uzbūvītu, ne viņai. Tāpat zem šiem mikroskopiem. Arī vienmēr paliek gaisma apakšā, lai redzētu, no kā viņš sastāv. Līdzīgi, kad mēs nākam pie Dieva, kad mēs atgriežamies pie Dieva, ir tā gaisma, lai kā mums viņa vajadzētu. Viņa kādā brīdī nav ērta, viņa nav patīkama, jo viņa atklāja visas grumbas, viņa atklāja visas nepilnības, viņa sāk spīdēt tur, kur nav ērti. Piekritat, tā ir? Bet tā vienkārši ir, mums katram viņas ir, ik vienam ir, un joprojām ir. Nedaudz pie šīs vienīgās, nu, pie šīs nevienīgās rakstvietas, bet pie šīs galvenās rakstvietas. Mēs jau pieminējām, mēs lasām, ka Timēta dēls Bartimies, kāds akls nabaks. Arī mēs, ja mēs neesam pie Dieva. Ja mēs nedzīvojam ar Dievu, mēs esam kā akli un nabagi. Mums vienkārši pietrūkst. Mums vienmēr pietrūkst. Mēs būsim kā akli un nabagi. Un tas jāsprot garīgi. Tas jāsprot garīgi. Nevienmēr mēs fiziski būsim nabagi. Un, un mēs zinām, ka nebagātība ir tā, kur, eh, kur dod šo apmierinājumu un gandarījumu pilnībā. Jo tam, kam ir, tam vēl vajag. Nekad nav gan. Salmas mācītājs to saka, nekad nepietiks. Nekad, arī acīm, ko viņas redz, nekad nepietiek. Vienmēr vajag vēl. Un tālāk mēs lasām, un izdzirdis 47. pāntā, un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacerets. Arī mē, mums kādā brīdī kāds pievērš uzmanību. Šeit mēs redzam, Jēzus ir garām, un viņš dzird cilvēku troksnes, viņš tur bāri nāk, Jēzus nekad viens pats nestaigāja, nebija, var teikt, iespējams, tikai tad, kad viņš pats uzprasījās, atstājiet mani, es iešu lūgt. Pārsvarā tur bija cilvēku pūļi. Viņš uzzināja, ka tas ir Jēzus. Viņš, viņš pirms sadzirdēja. Un līdzīgi arī mūsu ticības dzīve. Mēs vispirms sadzirdam, kādā brīdī Jēzus arī mūsu dzīvēs iet garām. Tad, kad mēs nebijām vēl ticīgie, eh, Jēzus kādā brīdī gāja garām. Un mums bija iespēja dzirdēt. Un arī šis aklais nabaks, viņš arī sadzirdēja. Un tā nozīmē šī pievēršana, šī uzmanības pievēršana, šī ieklausīšanās, šīs pārdomas, ka cilvēks sāk jau domāt. Un tālāk mēs lasām, viņš sauc, Viņš sāka saukt un sacīt, Jēzu Dāvidās apžēlojies par mani. Tad, kad cilvēks jau savās dzīvē sāk saukt, tas jau norāda uz viņa atgriešanos pie Dieva. Viņš jau sauc Jēzu palīdzi. Viņš jau ir atzīmes, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvi. Un tā ir arī mūsiem dzīvē. Ka mums arī šī iespēja saukt uz viņu un piedzīvot to, ko mēs lasām tālāk, kad Jēzus sadzirdēja. Jēzus sadzirdēja. Bet pa ceļam, pirms viņš vēl nonāca pie tā, ir apsaukšana. Mēs lasām, kad viņš un daudz to apsauc. 48. pāns sākums un daudzi to apsauc. Un arī mūsu dzīvē daudz apsauc mūsu ticību. Daudz apsauc. Kam tu tici? Kas tas tāds ir? Kam to vajag? Tas vispār strādā, tas ir pa īstam. Daudz lietas mūsu, mūsu dzīvē un apkārt cilvēki un situācijas eh, runā par pilnīgi pretējo. Te tu nevajag. Tu redzi, pasauli neietam līdzi. Tu redzi, tas nav interesanti pat varbūt. Un daudz viņu apsauc. Bet viņš turpināja savu. Mēs lasām, ka viņš atkal tu vēl skaļāk viņš sāk brēkt. Tas nozīmē, ka šī neatlaidība, šī atziņa par to, kas ir Jēzus, viņam viņš bija satvērstā. Viņš bija satvērsts un man vajag. Un uh, mēs zinām, ka tie, kas meklēs, tie viņu atradīs. Vecā darībā Mūzes grāmatā jau teica, Ja jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja no visas sirds mani meklēsiet. Nevis tā, ka es uzzināju, nu, Jēzu, ja tu esi, man vajag to, vai, vai notiek šitā. Bet tā ir tomēr tāda atziņa, kuru prasa rīcība. Tā ir tāda tiekšanās, tā ir tāda atkārtot, atkal un atkal iešana uz to. Un aklais nabaks viņš nomet savu apmetni 50. pantā un savu apmetni nometis. Tas cēlās un nāc pie Jēzus. Un šeit mēs redzam, ka viņš izdara to galēju izvēlu un viņš sāk sakot. Viņš sāk, viņš nomet to, viņš ir gatavs neatgriezties vairs atpakaļ. Viņš atstāja apmetni, viņš atstāja to vietu, viņš ceļās liet. Un pat ja viņam, viņš ir pārliecināts, ka Jēzus viņam palīdzēs. Jo viņam neko citu vairs nevajag. Viņš ir Jēzus, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Viņš atstāja visu un izdara šo izvēli. Un šeit arī mums katram, katram, katram no mums savā dzīvē atkal un atkal izvēles. Atkal un atkal izvēles sakot, iet pie viņa. Nu, un jautājums ir, vai mēs esam paši gatavi nomest savus apmetņus, esam gatavi iedzem šī prožektora, iet pie šīs gaismas, lai viņi mūs apspīd, lai viņi izceļ tās lietas, kas ir tumsā joprojām. Tā ir mūsu izvēle. Jo es ticu, ka Dievs patiesībā runā uz šo, šo tumsu, kas ir mums katram, uz šo mazām lietām, varbūt kādas mazas lietas, kādas lielākas lietas. Jo viņš ir paredzējis, ka mēs dzīvojam gaismā. Viņš ir paredzējis, ka mēs dzīvojam no spēku uz spēku, no godības uz godību. Tā, tāda ir viņa grib. Viņš saka, lai tumsa nevaldītu dzīvēm. Nav mums daļa gar tumsa. Jo, ziniet, sātans visspēcīgāk dabūs tumsā. Ja mēs esam tādi, kas atstāja sevī šīs tumšās lietas, tās vietas, kuras mēs neļaujam vienkārši Dievam, nē, šis ir mans, vai lai paliek vēl kādu laiciņu, tā ir tā vieta, kur visdrīzāk sātanam ir iespējusi vienkārši sist un, un krist kārdināšanās, un krist grēkā. Un mēs zinām, ka grēka alga nav. Mēs zinām, ka grēka alga nav. Bet ziniet, Dievs ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Tāpēc, lai tiešām nevēl mūsu dzīvē eh, tums, nedosim vietu vēlmēm. Nedosim vietu vēlmēm ar to, ka mēs lietas, kas ir apslēptas. Ziniet, es šeit runāju, bet jūs zinat. Es, es šeit zinu par savām lietām. Bet jūs ik viens tagad bāja pārdomājat savu dzīvi. Arī jums iespējams ir kādas lietas, kas tā ir mana. Tā ir joprojām mana, tā ir tā vieta, ko es un nestāstu, un nesaku, un nerādu, bet ko jo, kur joprojām ir manā dzīvē, un kur ir joprojām tumsā. Un šeit tas tiks Dievs vēlas, viņš saka, nē, Tev nevajag to tumsu. Tu vari būt brīvs no tā. Viņš uzrunā to tumsu mūsu dzīvēs, viņš saka, nē, tiec vaļā no viņas. Un ir iespēja, nāc pie manis, viņš saka. Jo atgriešanās pie Dieva ir sākums tam, lai, lai tiešām mūsu acis kļūtu skaidrs. Un līdz ar to arī visa miesa būtu gaiša. No cilvēka, kurš neredz, nevar prasīt, ka viņš paklaus. No cilvēka, kurš garīgi neredz, mēs nevaram pieprasīt. Līdz ar to sākums, visa sākums ir šī Dieva bijība, šī atziņa. Šī atziņa ir visa sākums. Lūks evaņģēlijā 11. nodaļā mēs lasām no 34. līdz 36. pantam. Miesas gaismeklis ir acis Ja tava acis ir skaidra, visa tava miesa gaismas pilna, bet ja acis kļūst ļauna, arī tava miesa ir aptumšota. Tad tu pielūko, ka gaisma tevi nav tapus par tums. Ja nu visu tavu miesa ir apgaismot un neviena tās daļa nav tumsā, tā visa būs tik gaiša, it kā gaismeklis ar savu spožumu to tevi apspīdēt. No jaunā tulkojuma. Arī šeit Gaisma patiesībā man, man jau likās iztēloties tā, un gribās iztēloties, kad ja mūsu acis ir ciet, tad, tad acis ir patiesībā tas orgāns cilvēka ķermenī, caur kuru tev gaisma tiek iekšā. Un arī šeit garīgi paskatoties, bija tik ilgi, kamēr mūsu acis ir aizvērts. Tik ilgi, kamēr Jēzus Kristus nav ienācis mūsu dzīvē. Mūsu garīgās acis ir ciet. Un šī gaisma nevar tur ienākt. Un šeit ir skaisti pateicis, ja tu atver savus acis, ja tu atzīst un nāc pie Dievu, Tavs viss piemērs tiek piepildīts ar gaismu. Tur sāk spīdēt tā gaisma, kas izceļ visus tos, visu to, to tumsu ārā, kas neļauj tur palikt viņai. Viss tie netīrumi, viss tas, kas mums ir bijis kādreiz pielips, kaut kur nāc līdz, nākot pie Jēzus iztiecās gaismu, viņš vēlas. Un acī jābūt skaidrai. Tai atziņai jābūt skaidrai. Jēzus Kristus ir nomis par grēkiem. Viņš ir augšām cilvēks un dzīves. Mēs lasām romiešiem 10, 9, 10 es atšķiršanos no brīvības. Var uzlikt varbūt? Ričardi, man palīdzēs? Tā. Nu, kuram ir kādam atvērts? Nu, viņš ir, nu, arī atvērts. Jo, ja tu ar savu mūtu apliecinās, ja es par kungu, un nu, savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiksi izglāts. Jo ar sirdsticību panākam taisnību, lai mums liecība pestīšana. Mums ir jānāk pie tā kunga, mums ir jāatgriežas no saviem grēkiem. Un tā ir tā pilnīga atzīme, tā ir tā atslēga uz to, lai mūsu acis kļūtu gaišas un mēs tik piepildītu to gaismu. Marka Vingēlijā 9. 47 ir rakstīts. Un ja tava acis tevi apriecina, izrauj to. Tev ir labāk ar vienu aci iet Dievu valstībā nekā, ka tev ir divas acis un tu to piemest cēlē. Tu teici labāk, ka tu kropusies un ieej ārā, nekā, ka tev acis vienāk vienkārši aizvēlēt. Labāk, ka tu esi kroplis un ieej debesu valstībā, nekā, ka tev ir divas acis un tu ieej ārā. Jo acis mums var ievest vienkārši grēkā. Acis ir tas orgāns arī, ko mēs redzam, kurš mums ir aizvest vienkārši uz ēnu. Tāpēc ir teicis, un tur pat nav runa par tikai par acis, tā var būt roka, tā var būt kāja, bet jebkas, kas mūs apriecina, ir labāk, ka tas mums nav. Un arī šeit ir runa par to pašu tums mūsos. Ja tā tums mūsos, tās lietas, kas ir mūsos atslēgas, vai mēs ar viņām dzīvojam, arī tas var būt kā iemesls, ka mēs nepaklausam Dievu. Ir, tā, ir tāds teiciens, ka mēs ej, kur acis rāda. Esam dzirdējuši. Ej, kur acis rāda. Un, un labi, ka Dievs mums arī saka, patiesībā, ja tu aklam seko, tad kur tu aizies? Kur tu aizies? Ja tavs acis ir tumšas, kur tu aizies? Un ja tu seko arī tādam, kurš ir aklas, kur jūs apaiziesiet? Ļoti skaidri. Tur nav daudz variantu. Un bieži tā arī notiek. Mēs kādā brīdī varam nebūt uzmanīgi par to, kam mēs sakojam. Ka mūsu acis un tā, un mūsu uzmanība tam, kam mēs sakojam, eh, mūs ved prom no Dieva. Un šeit ir labi, ka mēs izmantojam savas dzīves un pārbaudām, eh, ar ko es esmu piepildīts, ar ko es piepildos. Jo Dievs mums saka, lai mēs turamies pie viņa ārā. Ir tik daudz mācības apkārt, ir tik daudz pilni mēdī ar visu kaut ko mūsu ikdienu, un mēs tik daudz dzirdam. Ak, lai tikai iziet uz ielas vai ieslēgt rādio vai televīziju. Bet Dievs saka, ka pārbaudiet visas lietas. Viņš saka, turies pie man vārdu. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Viņš saka, neatstājiet tās attiecības. Tas ir tas, kas mūs noturēs uh, skaidrs mūžs. Viņš saka, esiet nomodā par sev pašiem un par tiem, kas visos klausās. Ik viens no jums. Jums ir jābūt nomodā par, seviem, par sevi pašiem un par tiem, ar ko jūs esat tūmā par tiem, kas jūsos klausās, ieklausās, esat līdzās. Tā ir mūsu atbildība. Tā ir mūsu atbildība Dievu priekšā. Ka mēs, ka mēs runājam, ka mēs pamudinām, ka mēs iedrošinām. Ne jau, ka mēs esam atbildīgi par viņu glābšanu, nē. Cilvēks izdarīs savus izvēli, bet mums ir jābūt nomodā. Mums ir jābūt modējiem vienam par otru. Jāņa evaņģelijā 8.12. Jēzus saka, Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas sako man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Kas sako Jēzu? Arī šis atlais mm, Bart, Bartamēs, šis atlais nabaks, viņš atstāja visu, un mēs lasām pēdējie panti, viņš seko Jēzu, viņš gāja viņam pakaļ, viņš gāja līdzi viņam, viņš seko Jēzu. Un arī mums, lai mēs paliktu gaismā, Lai mēs eh, neļautu tai tumsai ienākt mūsos, jo rakstīts tur, kur pirms tam lasījām prāts, ka ja viņa paliek neskaidra, ir iespējams, ka mēs redzam skaidri. Mēs atzīstam, mēs sekojam Jēzum, un, bet mūsu acis sāk palikt neskaidri. Viņi sāk palikt duļķāki, mēs sākam neredzēt vairs. Ir iespējams. Bet viņš saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man. Tajā palikt, tajā būs gaisma. Jo, ja tiešām atziņa ir tā, kas noved pie rīcības, tad kāda mums šī, šī atziņa? Par to, kas ir Jēzus? Par to, ko viņš mums aicina darīt? Tad, kad Jēzus saka, ejiet un pasludiniet evaņģēlī. Ejiet un izdariet ļauns garus. Ejiet un dzirdēt slimus. Ejiet un dariet un mācekļiem. Ejiet un kalpojiet. Viņš ir Dievs dāvans, lai celtu svētos, lietu, lai svētos un veidot un lai viņi varētu tālāk mācīt citus. Ja mums ir šī atziņa, jo tā mazā atziņa, tā viena atziņa, vai tās vairākās atziņas, ko mēs arī darām? Vai, mēs neesam, vai nav tā, ka mēs līdzīgi kā šeit bauslības spoguli, mēs apskatāmies, mēs atzīstam, pagriežamies, nosmuku līdz, un aiziet. Un tur arī viss beidzās. Tā nevarētu palikt. Un arī šeit, ja mēs nu, tiešām saņemam šo atziņu, kungs, man ir jātiek vaļā no šīs tums. Vienalga, kas tā būtu manā dzīvē. Es runāju par tums, bet mums ir jāsaprot, ka tās ir lietas, kas ir mūsu praktiski reāli mūsu dzīvē. Vai pie mūsu miesas, vai mūsu dvēselē, vai mūsu garā, kas vienkārši nav pareizs vai sakārtots, un mēs zinām to. Ja mēs esam atklāti, mēs to nevarēsim mainīt. Bet, ja Dievs mums ir atklājis, tad mums ir jāpieņem lēmums. Mums ir jāpieņem lēmums un būs izmaiņas. Tas varbūt visdažādākās lietas, tās var būt. Kāda nepiedošana, varbūt kāds strīds, Varbūt, kad kā arī kāds grēks. Kaut kas, kas mūs joprojām ir apslēgts. Efeziešana 5, 8 līdz 13. Efeziešana 8, Efeziešana 5, 0, 8 līdz 13 pantam. Jo reiz jūs bijāt tums, bet tagad esat gaismi savā kungā. Dzīvojat kā gaismas bērni Gaismas augurs viscauri ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņas lepenībā dara, par to pat kauns runā, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīt gaismu, un visu, ko apspīt gaismu, ir gaisma. Mēs lasām, ka patiesība mūs darīs brīvus. Un viņi mūs darīs brīvus tikai tad, kad mēs to atzīsim. Ka mēs to paņemsim priekš sevis. Jā, arī man tas. E, man arī tas ir jāatzīst. Tikai tad tas izmainīs mums kaut ko. Tikai tas mums tad palīdzēs, ja mēs atzīsim. Tad šī patiesība mums darīs brīvus. E, psalmos rakstīts, ka, ka cilvēks domā, ka Dievs viņu neredz. 10. E, psalmā. Dievs to ir aizmirsis. Viņš ir apslēpis savu laiku un neredzēs to nemūžam. Dievs, Dievu priekšā bezdibiņi ir atklāti. Dievu priekšā viens cilvēks sirds ir atklāti. Un kāpēc, lai mēs kādā brīdī iedomātos, ka tas nav svarīgi? Vai ka Dievs to neredz? Tas ir mans, nevis to neuzinās. Tā nav. Mēs staigājam Dievu priekšā, kur, kur priekšā vienkārši viss ir caurspīdīgs. Viņš mums redz cauri, kā ikvienai lapai pret sauli, vai ikvienam spēcīgākajam šitam te mikroskopam, kurš skatās un visu skaidri var saskatīt. Dievs redz mūsu ikdienu, Dievs redz mūsu ikvienā brīdī. Viņš mums ir līdzi, uz vienas nav Dievam, ka tā ir. Man tas ļoti iedrošina, kad es eju un es zinu, lai kur es būtu, lai kā tā situācija ir, Dievs man neatstās, viņš to ir apsolījis. Viņš saka, ka viņš ir mūsos, viņš saka, ka viņš mums seko, viņš saka, ka viņš mums ir priekšu, viņš vēl karo par mums. Ziniet, ja Dievs ir par mums, tad kas būs pret mums? Kāpēc ne kaut kā tums nostātos mūsu dzīvē vai ceļā un mūsu spētu kaut ko ietekmēt? Tam nevajag tā būt. Dievs ir varens, Dievs, Dievs ir varam, Dievs. Gadrīz <coughs> pat aizvījos. Bet tas man iepriecina. Nu, tas ir, tas, tā apziņa, viņa ir kaut kur nereāla. Piekrītat? Mēs esam tik daudz un tik dažādi. Tas situācijas tikai, kamēr mēs staigājam, citājam mums ir guļ. Un Dievs vienalga arī tur ir. Un kā, kā tas ir iespējams? Labi, es nesāku filozofēt par to. Bet, nu, saprotu, ka Dievs ir ārpus šī telpas un laika, kad tas nav viņam šēslis. Dievs, ja tu tā saki, Tad tā arī ir. Un slavu Dievu. Jā. No nu, Ieva grāmatas arī viena rakstīja no 12. nodaļas 22. panta. Es varbūt viņas ātri, nu tā es viņas nolasīšu divas rakstītības, tikai ir pēdējās uz ekrāņu sedzēsiet, Ieva 12, 22. Viņš ir tas, Dievs ir tas, kas atsedz tumsas aptvarus, izceļ no tiem tur dziļi noslēpto un tumšu nakti ieved gaismas mirdzumā. Dievs ir tas, kas var izcelt ārā. Viņš ir tas, kas to spēj pilnībā izgaismot un, un atklāt. Un ziniet, ka lai nu nepaliek no šī vieta, kur mēs varam dot sākumam iespēju kaut ko darīt. Lai mūsos nav šī tumš, tumšā vieta, nav šī tumšā lieta, tā, tā kas mums ir kavēt. Dievs ir tas, kas izceļ no tiem tur dzīvi noslēgto un tumšu naktī ielikt gaišanā, gaismas mirdzumā. Un 107. psalmā, no 10. līdz 14. pantam, tie, kas sēdēja tumsā un nāves ēnā, būdam ieslīguši galīgā postā un saistīti dzelzs valdos, jo viņi vēl pretojās Dieva vārdiem un neizpildīja visu augstākā gribu. Bet viņš no, nomāca viņu sirdi ar krūtām pūlēm un viņi pakulpa un galīgi nebija. Tie tad piesauc to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu bailēm, un izveda viņus no tumsas un nāves ēnas, un sarāva viņu saitas. Ik viena lieta, kur mēs apslēpjam, tā mums saista. Ik viena lieta, ko mēs neatklājam, ko mēs turam kā savu joprojām un negribam, Dievs, šī ir tā lieta, ko es vēl neesmu gatavs vai nevēlos vai vienkārši neizdara šīs izvēles, tā mums saista. Bet Dievs ir tas, kas var to celt ārā. Viņš, var, viņš saka, viņš atbrīvo no tā. Viņš ir tas, kas salauž šīs važas, šīs ķēdes, lai kā tā būtu lieta. Un šodien ir tā diena. Šodien arī ir tā diena, kad mums ir izvēle. Tāpat kā viņi bija vakar, bet vakar mēs iespējams to vēl neizdarījām, šodien ir tā diena, kad mums varam izvēlēties. Pārdomāt savus, savus dzīves, vienkārši izdomāt, nu saprast, Dievs, kas ir tas, lūk, lai svētais gars atklāja. Un ja mēs zinām, ja mēs saprotam, tad lai Dievs palīdz mums paklausīt un atzīt un, un, un tik kājā celt to gaismu. Lūk par to un saņemt atbrīvošanu. Jūs ziniet, Dievs ir uzticams. Ja viņš kaut ko saka, viņš arī izdara. Ja viņš saka, viņš izcels ārā un atbrīvos, tad viņš to arī izdarīs. Un tur nav starpības. Nu, nu, ne cilvēkā nekā. Viņš to spēja. Un šeit ir interesanti, ka šeit viņš runā par visiem cilvēkiem. Un mēs zinām, ka runa nav tikai par mums. Runa ir par tiem arī, kas ir te pa blakus mums. Tie, kas ir ārā, tie, kas ir mūsu ikdienā cilvēki. Un eh, Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā, 35. pantā, eh, ir teikts, ka paceliet savus acis un skatiet, drūs ir baltas, viņas ir gatavas pļaujām. Un šeit runa par tiem cilvēkiem, kur vēl joprojām ir tumsā, kur joprojām vēl nav nākuši pie atziņas, kur acis joprojām nav skaidrs. Un tālāk pāris pāns viņš saka, Ejiet, es jūs sūtu. Ejiet, es jūs sūtu. Tā ir pavēle. Jo šī, šī runa par tumsu, par to valdīšanu, kas visi šie spēki, pret valdības un varas, pret ko mēs iestājāmies, tā ir turpat ārā. Tā ir cilvēka dzīves. Un mums ir uzdevums, tas ir mūsu pienākums, ko Jēzus saka, pavēle, ejiet, redziet, paceliet tagad savus acis. Jūs tagad varat pacelt savus acis. Jūs, kas esat atzinuši, Jūs varat pacelt savus acis. Jūsos jau ir jānāk uz gaismu. Paceliet savus acis un ejiet tālāk. Ejiet tālāk. Drūs ir gatavs. Runājiet uz tiem cilvēkiem. Runājiet uz tiem cilvēkiem. Lūksim un, un pavadīsim kādu laiku svārēšanā. Un nu, pārdomāsim, un ja jūs arī sapratat, jā, Dievs, es šodien es gribu izdarīt to izvēlu. Es saprotu, varbūt, par ko tu runā. Varbūt arī nav, varbūt arī jums šodien nav nekā, un slavu Dievu, arī tā var būt. Bet, ja jūs saprotat, ka tas ir par jums, tad celsim to gaismu. Un mēs varam kopā lūgt. Ja jūs vēlaties, jūs varat nākt vienkārši kopā lūgt. Mēs visi kā draudz lūgsim. Jūs zinat, vienmēr es saku to pašu. Ja kāds šeit iznāk priekšā, lai par viņu lūgtu, lai tā būtu vajadzīga, visa draudz par jums iestājās. Visa draudz par jums lūdzu. Debes Tēvs, es Tev pateicos par to, lai šī, šī Tava klātbūtne, lai šī Tava atziņa, lai, lai kungs, tā mums darba brīvs. Kungs, lai kā būtu kāds stūris vai lieta, kungs, kas ir joprojām atslēgta, palīdz, ka mēs to ceļam gaismā. Dievs, ka nedodam vietu sātanam kaut kur nāk mūsu dzīvēs. Kungs, un pat ja mēs nogāžamies kādā brīdī, tu saka, taisnēs celsies augšā. Pat ja viņš septiņreiz krīt, tu viņu cel augšā. Un pat viņš vairāk kritīs, kungs, tu esi uzticams un tu cels augšā. Kungs, ja mēs nākam pie tevis. Paldies Tev, kungs, un mēs gribam arī šodien, kungs, pārdomāt savā sitī, savās prātos, kungs, savas dzīves. Un lūdzam, lai Tavs svētais gars mums to atklāja. Kungs, kas ir tās lietas? Kungs, par ko tu runāji šodien? Kas tas bija vispār? Kungs, vai tas bija šī vai otra tās lietas? kungs, varbūt runā uz mani par tām tumsām, kas ir apkārt, kungs, un kad man arī ir jāiet un jābūt tai gaismai pasaulē, kungs, kā tu saki, šai klintī kalna galā, kungs, šai sālī pasaulē, kungs, kungs, kur nevar palikt apslēgt, kur nevar palikt apslēgt. Bet mēs lūdzam, kungs, sāc ar mums. Palīdz tās, ka mēs pašiem, kungs, esam tie, kas ielēš šo gaismu pilnībā. Ka tiešām tā šī mūsu miesa, šī mūsu garīgā mieskums arī tiek pilnībā izgaismot, ka tur nav neviena tukšība. Kungs, tu mums vajadzīgs. Tu mums vajadzīgs. Viss, kas ir, tu jau mūs redzi, ka tā pārtraukumos. Palīdz mums tā.